Kwa sisi Waislamu tuna mipaka na tuna taratibu juu ya matumizi ya vitu hivi viwili, dhahabu na fedha. Na Sheikh rahimahullah ta'ala katika risala yetu hii ya Irshadu ulil basair al-Imam رحمه الله تعالى عبد الرحمن ibn Nasr السعدي sadi anasema ma hukumu istimali dhahabi wal fidda nini hukumu ya kutumia dhahabu na fedha dhahabu ni madini maalum yanafahamika na fedha ni madini pia maalum yanafahamika aljawabu wabillahi tawfiq jawabu ya swali hili na Allah ndiyo mwenye kuwafikisha katika jawabu lake yataharraru jawabuhu bianwa'i istimalati wa darajatiha inapambanuka jawabu lake pambanuka linapambanuka linabaki wazi linafahamika kwa namna ya matumizi na daraja za vitu hivyo fababu libasi akhafu min babil ania mlango wa mavazi katika mambo ya dhahabu na fedha ni hukumu yake ni kidogo sana yani iko chini haina uzito kama vile katika mlango wa vyombo alani yani vyombo jamu ina wa athqalu min babi libasi alharbi halafu pia vile vile ni zaidi ni nzito zaidi hukumu yake katika mlango wa mavazi ya kivita amma istihmalu dhahabi walfidda fi awani ama kutumia dhahabu na fedha katika vyombo mabakuli masfuria majagi wa nahwiha min alalat na mfano wake katika vi, katika silaha alati katika vitu kama vile labda kisu au vile kijiko ale, katika alati awani ni vyombo na alati ni katika ala vitu mbalimbali fala yajuzu haifai kuwa ni vitu vya dhahabu watu watumie kwa sababu inaonyesha ufahari na kibri la lidhukuri wala lilinathi si kwa wanaume wala si kwa wanawake hawafai kutumia vitu vya dhahabu yani vitu vya fedha dhahabu na fedha awani bakuli na bakuli lako la dhahabu una glasi yako ya fedha haifai makosa kwa wanawake haifai wala kwa wanaume haifai la alqalilu minhu si kidogo katika hicho wala alkathiru wala kingi akhrajahu albukhari متوى حديث إمام البخاري نبي إمام مسلم عن حذيفة مرفوعا أنتم كسيما لا تلبس الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة أنتم صلى الله عليه وآله وسلم مكتازة كتحديث حذيفة كسيما مسيفاي حريري حريري في تنبالين سانه vithamani msivai hariri wala dibaji pia msiivai wala msinywe katika vyombo vya dhahabu na fedha vyombo vya dhahabu na fedha lakini pia wala msile katika sahani sahani zake za dhahabu na sahani za fedha kwa nini fa innaha lahum fi dunya hivi vitu ni vya hawa makafiri hapa duniani ndio vitumie kwa sababu wao akhira hawatakuwa na kitu na sisi mtume akasema wala na fil akhira na sisi waislamu tutakwenda kuvitumia wapi akhira hapa duniani tuachane navyo ila tutavitumia akhira Allah tujalie na atuwafikishe kuwa katika watakaovitumia vyombo hivi akhira anasema lilumumiyati annahiya lilumumiyati annahiya kwa mkusanyiko na ujumla wakatazo almutawaidati alayhi ambalo limeahidiwa kwa maana limekatazwa na mtume sala sallama limekemewa mutawaida limekemewa wa adami almukhassas na kutohusishwa kwamba wafanye wanaume ama wanawake adami almukhassas haikuhusishwa ama watawala wafalme waruhusiwa viongozi watu wa kawaida wasitumie hapana halikuhusishwa illa annahu yustathna ash-shay'ul qalil min al-fidda isipokuwa imevuliwa tu unaweza kutumia kiasi kidogo katika fedha katika fedha madini ya fedha inaweza kutumika kivipi idha tuhtaja idha ihtija ilayhi idha uhtija ilayhi pale itakapohitajikia kwenye kile dharura yenyewe au katika kile kitu ambacho kimejitokeza لأنه لما انكسر قدح قدح النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وسباب لما انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم kilipofunjika chombo cha bwana mtume sallallahu alayhi wasallama kikawa kimevunjika ule mkono wake ittakhadha makana sha'bi silsilatan min fiddatin mtume sallallahu alayhi wasallama ile sehemu ya mkono wa birika lake e, eh, alitengeneza ule mkono wake kwa mnyororo wa fedha ikawa ndo kishikio chake kwa kiasi kidogo ambao hadithi yake pia ni hadithi sahiha akhrajahu al-Bukhari an Anas ibn Malik anna qadaha an-nabiy inkasara asema Anas ibn Malik radiyallahu anhu kwamba chombo cha mtume kilivunjika fattakhadha makana ash-sha'bi silsilatan min fidda mtume akatengeneza akafanya akaweka ile sehemu ya kushikia ya mkono wake ni kijimnyororo cha fedha qadah unaona kama jagi na mkono pale pembeni sawa sawa sasa ule mkono wake mtume ulivunjika ndo akatengenezea pale mnyororo nini wa fedha kwa hiyo alitumia fedha mtume sallallahu alaihi wasallam والحديث صحيح ان حديثه صحيح فهذا وما اشبه من الفضه فهذا وما أشبه من الفضة بس هي kiwango kama hichi na kinachofanana katika upande wa fedha jaizun kinakubalika mtu kukitumia kwa dharura hiyo la min adhahabi lakini sio dhahabu mtume hakutengeneza cha nini cha dhahabu atengeneza cha fedha wa amma babu libasi ama والعتاد فأبيح dhalika linnisa ama mlango wa mavazi na mapambo basi hili likaja kuhalalishwa kwa wanawake likaja kuruhusiwa kwa wanawake lihajatihinna ila tazayyuni kwa nini wameruhusiwa wanawake mambo ya dhahabu kwa sababu wanawake wana haja ya mapambo wana haja ya kujipamba kwa dhahabu yani mwanamke ameumbwa ni mtu wa kujipamba pamba tofauti na mwanaume mwanaume mtu wa kazi akikoga asubuhi mpaka asubuhi tena wakati mwingine eh, na wakati mwingine akikoga asubuhi mpaka usiku saa tatu saa nne eh, lakini mwanamke akikaa hivi akifanya kama mwanaume anaweza kunuka mm tofauti mwanaume na mwanamke sasa mwanamke atakiwa ajipambe kila wakati kwa hiyo kuna wakati atahitajia kuvaa dhahabu kuna wakati mwanamke atahitajia kujipamba kwa mapambo mazuri kama hayo kwa sababu ameumbwa au mayunasha fil hilyati huwa fil khisami ghairu mubin mwanamke ameumbwa katika maumbile yake kujipamba pamba tu kwamba ameumbwa hivyo anapenda vipodozi na katika mambo magumu magumu ya mikiki mikiki ghairu mubin si mtu anayeweza sawa sawa japo sasa hivi unajilazimisha na wao wawe wanajeshi wawe wanani lakini bado ni wanawake vile vile wanahitaji poda na lipstick au sio <laughs> anasema Sheikh rahimahullah ta'ala kwamba walitamayuzi nisai ani rijali lakini suala la mapambo pia linapelekea upambanuaji kumpambanua huyu ni mwanaume na huyu mwanamke eh, sasa mwanaume akipaka hina na mwanamke akapaka hina utapambanua vipi sasa si utapata tabu kidogo tabaki hina ibakie kwa wanawake na wanaume wakapake uturi manake mapambo ya mwanamume ni yale ambayo yanadhihirisha harufu na yanaficha rangi na mapambo ya wanawake yanadhihirisha rangi yanaficha harufu na usiziona rangi pia kwa wanawake bila rangi utawatamani hapana lakini wanaume wao ni harufu peke yake kisha akasema shekhe kwamba jambo hili linapelekea kupambanua baina ya wanawake na wanaume fajamiu anwa'i lhulliyi lmustamali linnisai jaizun qaliluhu wa kathiruhu vipambo vyote vinavyotumika kwa wanawake namna za vipambo vya hulii mapambo ya wanawake ambayo wanatumia wanawake jaizun yanafaa yakiwa madogo na yakiwa mengi inafaa kwa nani kwa wanawake ama rajulu ama mwanaume falam yubah lahu shay'un min dhalika hakuruhusiwa chochote katika mambo ya dhahabu aguse sasa hivi kuna wanaume wanavaa reni za dhahabu wanavaa mikufu ya dhahabu wanavaa cheni sijui mabangili ya dhahabu hii ni haramu kwa wanaume haramu kubwa kabisa ameharamishiwa wanaume wasithubutu kufanya vitu kama hivi illa khatam alfidda, isipokuwa mwanaume karuhusiwa pete ya fedha. Pete ya fedha karuhusiwa mwanaume. Wa haliyata almunqati'ati min alfidda, na kipambo ambacho kitakuwa kimekatika katika fedha mwanaume anaweza kutumia kwenye pete yake. وكذلك من الذهب والفضة ما دعت إليه حاجته من أنف kama vile pia kutumia matumizi ya dhahabu na fedha katika yale ambayo yanaletea haja katika upande wa pua au ribatil asnan au kuunganisha meno akatumia uzi labda ni wa dhahabu katika kuunganisha meno katika kushona sehemu katika mapua daktari wakatumia wanahuiha na mfano wake vipande kiasi kidogo kidogo viweza kutumika wa amma libasul uh, libasul harbi ama mapambo mavazi ya vita sasa mavazi ya kivita fa huwa akhafu min dhalika kulli yenyewe yako chini zaidi na imepesi zaidi kuliko hivi vitu vingine vya vyombo na ala na pia vile vile katika mapambo na mambo mengine yenyewe na mavazi mavazi ya kivita yako chini zaidi katika ukatazo wake asema fa huwa akhafu min dhalika kulli fa innahu yubahu inahalalishwa katika mambo ya kivita mavazi ya kivita inahalalishwa tahaliyatu saifi mtu akaupamba ule upanga wake wa kupigania vita akaupamba kidogo akautengenezea mapambo waramhi na ule mshale wake upinde wake anataka kuutumia eh, walbaridu walbarudi barudi ni silaha ambayo inatumia kutoa risasi kwa sauti, inaweza kuwa bomu na inaweza kuwa ni bunduki. Mtu akaipamba bunduki yake, akaipamba na dhahabu, akaipamba na fedha wanahwiha na mfano wake bianwai dhahabi fidda, kwa kutumia dhahabu na nini na fedha. Unaweza kutumia upanga wako uliokupigania mwenyewe na silaha yako umeining'iniza hapo, jambo lako zuri kabisa basi ukalitengenezea mfuko wake mkono wake ukawa wa dhahabu maana wewe ni hodari wa kupigana au sio na pia vile vile ama silaha yako bunduki yako ukaitengenezea kitu kama hicho na akasema Sheikh rahimahullahu ta'ala wanahwi hana mfano wake wa silaha kama hizo bianwa'i dhahabi wal fidda kwa kutumia namna za dhahabu na fedha wakadhalika aljawshan jawshanu ni lile linguo la, la vita adrihi ambalo ukilivaa mtu akiupiga risasi inapita upanga unateleza kwa hiyo vazi kama hili pia na lenyewe mtu anaweza akaliwekea mapambo kama hayo khawdha na khawdha ambayo ni mifar ni kofia la kivita lile kofia la chuma ambalo askari huvaa kichwani akiupiga silaha kwenye kichwa chake basi inafanya nini inateleza wanahuha na mfano wake mavazi kama haya ya kivita basi mtu anaweza akayapamba kwa dhahabu au kwa fedha وهذا التفصيل المذكور في غير ضرورة تفصيله hii imetajwa katika mambo yasiyokuwa ya dharura ama dharura ama katika upande wa dharura kwamba sasa hii ni dharura فتبيح الذهب والفضة مطلقا يروسي وقتمي ذهب نفيضة موجة ومونية ما دامت الضرورة موجودة مدام إلى ضرورة إبو مدام ضرورة إلى إبو فإن الضرورات حقيقة ضرورة تبيح المحظورات زنا حلاليش ضرورة يلي مامبو يلي يكتازوا كما أباح الله للمضطر كما الله من حلاليشي أمتوى ليتين زوانقوفو akila almayita akila almayitati kula maiti mzoga mtu ametenzwa ana hali mbaya njaa imemzidia hakuna chakula hakuna wa kumpa mara akaona kuna mzoga karibu yake basi yale kiasi cha kupata nguvu ya kupata ule uhai wake wa kusogea mahala pa kupata chakula cha halali wanahui hana mfano wake katika yale ambayo yameruhusiwa huu ndio mlango wetu wa leo ukizungumzia حكم يكتمية ذهاب حكم يكتمية فضة والله الموافق والحمد لله رب العالمين كما كنا متو نسوالي أو كنا كفنجيلي كنا متاتا بس نويزا قوليز نعم pete pete au kama ni kipande cha saa kimekatika pete ama katika suala la kuweka jino kwamba mitumika pia vile vile si mtu aling'oe si mtu kama wanaofanya baadhi ya wanawake wanafanya tafliji lasnan kwamba anaenda kwa daktari afu anapanua anapanua yale meno huku na huku alafu kinachomekwa linachomekwa la dhahabu kimtu kama ana mapengo alafu kaenda akanunua jino la fedha akajibandika pale kipande kidogo tu kimeruhusiwa Ah? kwa ajili ya nini? kwa Kimeruhusiwa kiasi kidogo kwa mwanaume kwa kwa kwa kwa mwanamke mwanaume akuruhusiwa mwanaume karuhusiwa katika matumizi kama vile katika katika mapambo katika pambo la katika pete akavaa pete ya fedha au katika pambo lake ambalo analivaa halafu likawa limekatika pambo lake kama vile anavaa saa sasa jino jino ulivai jino ni asili ya mwili wako uko nalo sasa wewe mwanaume tena unaenda kutia jino la fedha kama wanafanya baadhi ya watu hii ni kuonyesha kibri na katika mambo ambayo hayaruhusiwi Hmm. ama pia vile vile katika ikiwa mtu jino lile yani labda na mapengo ile inakuwa ni haja ni dharura kwa sababu imeitia sasa jambo hilo lakini sasa wewe huna yani umeamua tu kwamba kwa sababu una fedha basi utabadilisha meno yako yawe meno ya fedha eh, kwa sababu tu una pesa ya kutumia eh, na kununua hivyo vifaa hiyo siyo sawasawa hiyo sio sawasawa ila kwa dharura kwamba mtu amepata majeraha akaumia alafu akatoka meno mawili matatu au moja alafu likawa labda la mbele yeye anaona katika mandhari yake halimpendezi na mkosesha furaha anaweza akaweka jino la fedha hmm kuvaa mkufu wa dhahabu au cheni ya dhahabu kosa makubwa sana yaani kama vile na shida tu kwenye kuvaa dhahabu hakuna kupambanua kuhusu kuvaa ule mkufu wenyewe Uh, tumeitaja dhahabu kwa sababu tunazungumza mlango wa istimalu dhahabi wal fidda. Ama kuvaa alhuliyi nisa, mapambo ya wanawake ni jumla. Mapambo ya wanawake yako mengi sana. Hereni ni mapambo ya mwanamke, eh, huruhusiwi kuvaa hereni. Mapambo yote ya wanawake, mabangili haya hairuhusiwi, ni haramu kuvaa haya uh, eh, siwari zile bangiri za mikononi zinakuwa kama zinang'aang'aa, zingine si za plastiki, zingine za chuma. Haramu kuvaa kuvaa zile shanga zile eh, wanavaa wanawake. Kuna zingine wanavaa kidogo mkononi hapa, ni shanga za wanawake, wengine wanavaa shingoni, ile inaitwa nini, cheni. Haramu yale yote ni mapambo ya wanawake. Mapambo ya wanawake yote ni haramu kwa mwanaume kujipamba nayo. pambo ya wanawake haramu nguo za wanawake haramu ziwe za dhahabu na ziwe za fedha ziwe za kawaida ziwe za plastiki ziwe za chuma ziwe vyovyote midamu za wanawake ni haramu gauni la mke wako pia kulivaa ni haramu mm. kanga mke wako kuvaa haramu mtandio wa mke wako kuvaa haramu haram. لا لا يلبس الرجل لبسة المرأة mwanaume havai vazi la mwanamke wala mwanamke havai vazi la mwanaume na vitenge hivi vitenge nguo ya mwanamke iko wazi kabisa vitenge ni nguo la mwanamke kama kitambaa cha suti cha mwanaume utavaa jinsi ya kike jinsi ya mwanaume inazingatiwa ni yale ambayo mwili sababu kuna jamii nyingine ambao mapambo ambao kwenda Tanzania anaweza kuwa anaona haya wanawake mm-hmm. kwa jamii nyingine kwa na kwa wanaume kama vile mfano kikoi sio pambo kikoi ni vazi na kikoi kipo cha kike na kikoi cha kiu, cha kiume hmm. zipo haram haram yani kuna nguo za kike na kuna nguo za kiume katika urfu ya watu wanafahamu kabisa hizi ni nguo za nani za wanaume na hizi ni nguo za wanawake kwa hiyo iliko wazi ikija kufikia labda sasa wewe ndio umezaliwa Ulaya unaishi Ulaya Ulaya hawana nguo ya mwanaume wala ya mwanamke sijui kama kuna watu kama hao lakini watakuwa na baadhi ya nguo labda zimechanganya na nguo zingine hazifanyi hazikuchanganya na hata wao pia ukiwarudia katika asili yao utawakuta wana nguo za kike na wana nguo za kiume lakini ule ufasiki wao na uovu wao ndio umewafanya wanaume wawe wanawake na wanawake wawe wanaume ndio wasema Waarabu la ajaba anna an-nisaa tarajjalat walakin takhannuthu ar-rijali ujab si ajabu kwa wanawake wakijifanya fanya wanaume, lakini kwa fanya, wanaume kujifanya wanawake ni jambo la ajabu zaidi eh. Mwanaume kujifanya mwanamke ajabu kubwa zaidi kuliko nyingine. Tuishie hapo. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.